الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم كن رائد في كلامي واجعل إخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمة رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأعزاء يقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أبعد يقوم شكر الله سبحانه وتعالى نقوم تكي رحمة أمتم محمد صلى الله عليه وسلم وزنغتك إيماني تكي وكتك mwezi wa Rabiul Awwal mwezi ambao bila shaka una matukio mengi na kubwa zaidi <clears throat> ni matukio matatu tukio la kwanza ni tukio la kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na tukio la pili ni tukio la kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na tukio la tatu ni tukio la kuhama kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka maka kwenda Madina katika tarehe kuna ikhtilafu ya siku aliozaliwa lakini wanazuoni wengi wa tarehe wamesema ni tarehe mbili ya mwezi wa Rabiul Awwal wapo walisema tarehe kumi wapo walisema tarehe nane lakini tarehe ya kufa kwake pia ilikuwa ni tarehe mbili hiyo hiyo ya mwezi wa Rabiul Awwal na kuhama kwake ilikuwa ni kuanzia tarehe moja ya mwezi wa Rabiul Awwal mpaka tarehe mbili ndio anaingia Madina kwa hivyo yako matukio mengi lakini haya ni makubwa zaidi tukiwa katika mwezi wa Rabiul Awwal leo ni tarehe tisa ingine hesabu nane mwezi huu kuna mengi yanayojiri katika ulimwengu wa Kiislamu ikiwa kuna mihadhara mbalimbali na mikusanyiko mbalimbali mbali, ya kuweza kukumbuka mazazi ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na mikusanyiko hii ikiwagawa waislamu makundi mawili wapo wanaona haifai wakaita bid'a na wapo wanaona yanafaa na ni katika sha'airul islami sio mada yetu sana kuzungumza huko lakini bila ikhtisar heshima ya mazazi ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kaionesha mwenyewe katika riwaya kadha akiulizwa kwa nini unafunga siku ya Jumatatu anasema ninafunga kwa sababu ndo siku niliyozaliwa ina maana mpaka hapo ashaonesha thamani ya siku ya kuzaliwa kwake yeye mwenyewe wakawa namshukuru Allah azza wa jalla kwa kufunga na kufanya vitendo vingi vya kheri lakini sio yeye peke yake ndio aliotukuza siku hiyo na waislamu waliofuata baada ya hapo mpaka leo tunafunga siku ya Jumatatu ukituuliza kwani tunafunga tunasema ni kwa sababu ndio siku aliozaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa utaona hata sisi bado tunaienzi na kuitukuza siku aliozaliwa kwa hiyo utapenda usipende bado siku hiyo ina nafasi katika maisha ya Muislamu kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo lakini hata masahaba zake waliithamini siku waliozaliwa ukiangalia tarehe ya Kiislamu sababu ya kuasisiwa tarehe ya Kiislamu ambayo leo tunayo hijiria zilikuwa rai nne wakati wa khilafa ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu rai ya kwanza iliyotolewa na masahaba iwe ni siku waliozaliwa rai ya pili iwe ni siku waliopewa utume rai ya tatu iwe ni siku waliokwenda katika safari ya Isra na Mi'raj na rai ya nne iwe ni siku waliohama ikapita rai ya hijra yake ya kuhama kwake laiti ingelipita rai ya siku ya kuzaliwa kwake basi leo tungekuwa tunazungumza tarehe ya Kiislamu kwa kuangalia siku aliozaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyo inaonesha wazi walithamini na kuijali na kuheshimu sana siku aliozaliwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo waislamu kukusanyana na kuelezana yanayohusu mtume wao anayesema kwamba halifai ni bid'a hatuwezi kumlaumu kwa sababu ndio mwisho wa elimu yake ndio mwisho wa kufahamu kwake lakini wakati huo huo atafanya mikutano mingine ataipa majina tu ambayo ukimuuliza mikutano hiyo je una dalili ya moja kwa moja ya nyie kufanya kongamano ya nyie mkafanya misi ya roho ya nyie mkafanya semina anakwambia hii lipo katika dini sasa kama lipo katika dini sawa sie tukikusanyana kwa ajili ya kukumbuka mazazi ya mtume wetu tukafanya yale yote ambayo yamo ndani ya Uislamu manake ukiangalia ni mkusanyiko wa ibada utazungumza vipi kama mkusanyiko wa ibada ni bid'a maana mule ndani kutasomwa tarehe ya Uislamu kumuhusu mtume watu wanatoa mawaidha patasoma Qur'ani patasoma mashairi ya kumsifu watu watakuja utakula chakula yote haya ukiyatizama yana nafsi katika Uislamu utasemaje makutano hayo hayafai kinachogomba ni kwamba ndani ya makutano hayo katika zama hizi kunafanyika vitendo vya haramu na vya kipuzi ndani ya makusanyiko ya kuelezana habari za mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam watu hawaswali sasa una mapenzi gani na mtume wakati huswali ndani ya maulidi ni usiku kucha watu hawaswali swala tano alafu mtu anajipiga na kifua kama anampenda mtume ah mtume ana mapenzi na tariku salaba au mapenzi gani bubu hayo katika mikusanyiko hiyo wanawake wengine wanakuja wamejipura wamejiremba wamejitia wanukato haya yote ni haramu bado kuna ikhtilafu kuna mchanganyiko wa hovyo hayo bado ni masala ya haramu hakuna mchanganyiko huo mkakasimama pamoja mkacheza wanaume na wanawake hakuna bali kuna mambo ya kipumbavu kabisa yanayofanywa na vijana wa leo sijui ni bangi sijui ni vitu gani imekuwa kumsifu mtume watu wana, wanacheza miziki wala sio hayo katika dini kutapigwa dufu lakini kwa sura ya mziki wanakata na viuno ukiwauliza wanamsifu mtume mtume anasifiwa kwa watu kucheza kama baradhuli sifa gani hizo mapenzi gani ya mtume ya sura hiyo chafu na mbovu kama hiyo haya hayafai kabisa lakini waislamu wakakaa katika jinsa yao kama hapa msikitini wakaweza kumbushana historia ya mtume wao wa adabu na heshima wakitekeleza yale yote ambayo Allah azza wa jalla kawaagiza utasemaje hayafai kwa hiyo wakusanyane lakini katika misingi ya Uislamu kama ambao watakusanyana katika makongamano wakayapa jina ya kongamano wakaipa jina la semina wakaipa jina lolote lile basi wakikusanyana kwa ajili ya mtume Muhammadin na wakusanyane kweli kweli lakini katika kuchunga misingi ya Uislamu hilo la kwanza katika hotuba yangu fupi la pili hawa wote waislamu wanatakiwa waangalie akhlaqi za mtume Muhammadin Bibi Aisha radhiallahu anhu ardaha aliulizwa kunako tabia ya mtume faqalat akasema kana khulquhu alquran na katika riwaya nyingine kaannahu alquranu yamshi aliulizwa vipi tabia ya mtume akasema tabia yake ni Qurani na katika riwaya nyingine ukimuona ni kana kwamba Qur'ani inayotembea maana yake yale maagizo yaliagizwa katika Qur'ani aliyokuwa anayatekeleza yeye mwenyewe japokuwa amepita katika kinywa chake kwa uzuri na usana na usahihi wa ya juu na makatazo nayo yote ndiyo maana ya tabia zake kuwa ni Qur'ani sasa sisi waislamu kwa namna yoyote itakayokuwa kwa sifa zote tutakazomsifu lazima tupite alimopita yeye na Qur'ani inamsifu wa innaka la la'ala khuluqin 'azim hakika wewe ni katika viumbe wenye tabia bora zaidi sasa utajipiga vipi kwamba wewe ni kipenzi cha mtume lakini hujipambi na tabia zake ukiangalia mtume katika tabia zake ilikuwa katika kila muhala aligusa kuonesha tabia nzuri alikuwa ni mkali penye kuhitaji ukali Muhammadur Rasulullah walladhina mahu asiddaun ala alkufari ruhamaa bainahum Muhammad ni mtume wa Allah na wale walio pamoja naye ni wakali zaidi kwa makafiri lakini wanahurumiana sana wao kwa wao alikuwa ni mkali kwenye kuhitaji ukali lakini alikuwa ni mpole kwenye kuhitaji upole ndo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa sifa hiyo ndani ya Qur'ani katika aya ambayo nimetangulia kuisoma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika ni mtume anayetokana na nyinyi binadamu azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lakini kwa waislamu alikuwa ni mpole mno ni mrehemevu mno kwa waislamu wenzake wewe unaipiga kifua kwamba unampenda mtume na unamfuata vipi ufanye vitu vice versa leo kuna watu wengine kwa waislamu wanawaona ni maadui kuliko makafiri kisa wametofautiana ufahamu tu katika baadhi ya mambo yani kuna watu unakutana naye hata kukusalimia hataki zaidi atakupa jina baya tu khurafi dudala motoni hisi vitu gani kakwambia nani wewe ni mtu wa peponi aliyokubashiria wewe janna nani yule wale waliobashiriwa janna walikuwa hana uhakika kwamba watakwenda peponi angalia riwaya anavyozungumza Abubakar Siddiq radhiallahu anhu anaita anasema laiti kama ataona mguu wake mmoja unaingia peponi mwingine bado basi haamini kwamba anakwenda peponi ni mtu, rafiki ya mtume kabla hajapewa utume kaja kamuozesha mtume binti yake ni sahaba wake wa, wa karibu mno kawa khalifa baada ya kufa mtume hajiaminishi kwamba anakwenda peponi wewe mwananzengo unayejipiga kifua kwamba pepo ni ya kwako wengine wote motoni kisa mnatofautiana ufahamu kakubashiria nani pepo Kwa hiyo tukichukua tabia mtume tuangalie kwa mfano yake alikuwa ni mkali kwa makafiri wenye uadui na Uislamu na alikuwa ni mpole mwenye mapenzi makubwa sana Uislamu. Ili leo limekuwa sivyo. Waislamu wanachukiana kwa wao kwa wao. Yaani tumebeba sifa za kikafiri. Ukiwaona msikitini kama hivi utaona wako pamoja sana lakini wakiwa katika maeneo mengine kulubuhum shatta nyoyo zao ziko mbali kweli kweli tumevurugwa tukajazwa chuki na makafiri na sisi tukakubali zile chuki tunachukiana kwa sababu ya vyama vya vya kidemokrasia vya kikafiri waislamu wanachukiana mpaka wanauana Zanzibar tumekaa kule wakati wa chaguzi za kidemokrasia mtu anafurahi muislamu kuuawa kisa labda ni kafu au CCM leo muislamu anauawa muislamu hajali kwa ni muislamu wenzake ah yule ni Chadema yule ni CCM yule si ndio madola gani yani tuna, una mafahari muislamu kuuawa kwa sababu ya vyama vya kafiri vilivyoitwa na makafiri waislamu wengine wao magerezani kwa sababu ya chuki za waislamu wenzao wanaenda wanawazulia na wanawatungia na uongo kwamba ni magaidi ili mradi wakaumizwe tu ili mradi wakateswe tu haya mapenzi unayojidai kwamba unampenda mtume mapenzi gani lazima ujipambe na tabia za Rasulullah alikuwa ni mpole sana kwa waislamu na alikuwa ni mkali kwa makafiri kwa hivyo wao ukiwa na kwamba ni kipenzi cha rasul lazima ujipambe kwa sifa zake lingine mtume alikuwa anaonesha alipokuwa na tabia nzuri katika yeye na familia yake anatuambia katika riwaya khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mbora wenu ni mbora wenu katika familia yake na mimi ni mbora zaidi kuliko nyinyi katika familia yangu kwa hivyo ukitaka kuangalia tabia za mtume mwangalia alikuwa na muamala gani na familia yake leo watu hawana muamala mzuri na familia zao na wake zao na akiwa nje ya nyumba utamwona jabari mweledi mropokaji ndani ya nyumba sifuri hana maamuzi ya kuwa kama ni baba wa familia hana ulezi mzuri kwa, kwa familia yake hana uwajibika mzuri uwajibikaji mzuri kwa familia yake wewe umeiga tabia sana huwezi hata kuamrisha familia yako kuswali waamuru ahlaka bisalati wasabra alaiha waamrisha familia yako swali na wewe unaitekeleza ibada ya swala huwezi hata kunyanyua mdomo wako kumwambia mke wangu simama uswali huwezi kumwambia mwanao sasa usimame uswali hapo bila ya kuswali hatutoelewana nataka wote twende peponi lazima uswali huwezi hilo hao umemwiga nani wewe Hazo tabia nzuri nzipi ambazo unajigamba nazo kwamba umemuiga mtume? Zipi? Hata hilo pia uwezi uwezi kuwa na mahusiano mazuri na familia yako. Kuna wanaume wapumbavu, nje ananawiri, ndani kuna ungua moto, nje anamwaga mapesa, ndani watu wanashinda njaa, anawahonga wa kuwaonga atawanunulia mpaka magari wengine wanajenga mpaka majumba wanaonunulia simu za gharama wanaopangishia na wanaopangisha nyumba za, za, samani wanaonunulia na viwanja nyumbani mtu wake hata kanga ameshindwa kununulia ana kijitimu cha tochi akiomba akiomba pesa ya matumizi ya familia anaropoka na matusi juu wewe una tabia umerithi kwa nani khairukum khairukum li ahlihi kwa hiyo ukiona mwanaume nje anajitanua ndani hakuna maana huyu ni mpumbavu tu na wako wengi mno بارك الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ونجاة التائبين استغفر الله أنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما زي خطب آياته كم hatuwezi kumaliza أتوزكم مليزا لكن كم ya بينزي أكويلنا رسول لازم أجي بامبك وتبيزاك زلزق وبورا زايدي katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwagiza mtume wake ndani ya Qur'ani ambayo katika sifa za mtume bi Aisha anatuambia kaannahu Qur'anun yamshi kana kwamba ni Qur'ani inayotembea alimwambia wa intuta akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah ikiwa utawatii wengi waliomo katika mgongo wa ardhi wakakupoteza katika njia ya Allah tunachojifunza hapa Uislamu hauangalii wingi wa watu bali unaiangalia haki ilipo. Hata kama haki iko na mtu mmoja au wawili basi kamatana na hao usikamatane na wengi kwa sababu ni wengi. Wengi ha, kuwa wingi sio sababu ya kuwa na haki. Kuna wengi lakini wako katika batili. Leo tunaona ni kundi la watu wa, wengi zaidi wamekamatana na mabatili misikitini hapa ndo kama hivi tunavyojaa siku ya Ijumaa basi baada ya hapa tusali sala raka mbili lakini angalia kwenye uwanja wa mipira huko wanajaa mpaka hawana pa kuingilia ni kawaida kwenye kwenye mzoga ndio penye nzi wengi kwa hivyo sisi kama waislamu tunapaswa kumwiga mtume kwa kuifuata haki hatujalishi watu wengi wana, wana wamekamata basi. a a midhali uko katika haki simama hapo hapo fastaqim kama umirta simama hivyo hivyo kama ulivyoagizwa kwa hivyo wewe muislamu katika tabia nzuri na mwenendo mzuri wa mtume ni kuifuata haki bila kujali ile haki na watu wangapi si kwa sababu watu wengi wamekamata batil basi iwe ndio hoja ya msingi na wewe kuwa pamoja nao kwamba ah ni wengi wametaka no Uislamu unatakaje? Allah katakaje? Mtume kaelekeza vipi? Kamatana hapo hapo bila kujali wingi wa watu. Mwisho kabisa rasulullah aliambiwa na Allah wanahkum bima anzala Allah wanahkum bainakum bima anzala Allah au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu kati yao katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha sisi kama waislamu katika mwenendo mzuri zaidi ambao tunatakiwa tuige kwa ujumla waislamu wetu na mapungufu yetu na tofauti zetu ajenda ya msingi ambayo waislamu wote tumeiatilia mbarini tumekaa tukivutana juu ya maulidi bila aso bid'a khitma ni bid'a aso bid'a hayo tu na ndio ulimwengu wa waislamu tumeishia tume, tume, tume, tume hapo tu wanazuoni wetu wameishia hapo tu lakini kuna kubwa zaidi ambalo Allah alimwagiza mtume wake ahukumu kwa mujibu ya yale yaliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Qur'ani al-Karim na suna zake bwana mtume Muhammadin leo sisi habari ya kuhukumiana na kitabu Allah hatuna habari kabisa sasa tunamfuata mtume upi hizo radhi za Allah tunazozitaka ni zipi hali ya kuwa hata katika mioyo yetu hata kujisemeza kwa akili zetu hata kutamani kwamba tunatamani tuhukumiwe na sheria za Allah hatuna kabisa tumeridhika kuishi chini ya, ya, ya, ya, ya, ya kanuni zilizotungwa na walevi tumeridhika kuishi katika katiba zimetengenezwa na wabaradhuli tumeridhika kuhusiana na tabia na, na mienendo waliotunga wanadamu wakapingana na ya Mola wao tumeridhika kabisa tunampata mtume kwa sura gani hayo mapenzi ambayo tunajigamba tunayo kwa hao wanajoita wana sunna na kwa hao wanaojiita vipenzi wa mtume katika maulidi ni mapenzi ya namna gani ikiwa hatuna hata mawazo ya kuhukumiana na kitabu kilichoteremka kwake ya kuhukumiana na maelekezo sahihi yaliyotufundisha ambayo ni sunna yake bwana mtume Muhammadin ni mapenzi gani tunayojigamba kuwa tunayo kila mmoja anatakiwa tafakari aumize kichwa chake ajihesabu nafsi yake kila mmoja atakwenda kuulizwa kwa nafasi yake na kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe wala taziru waziratun wizra ukra na hatobeba mbebaji mzigo wa mwenzake kila mtu anaondoka kipeke yake kila mtu anaondoka kwa staili yake kabla bado Allah amekuazima pumzi jitafakari na ujihesabu jifanyie evaluation ikiwa Allah atakuondosha hivi ulivyo unala kwenda kujitetea ikiwa Allah atakuondosha sasa hivi unala kwenda kusema ikiwa vitendo vyako vitapimwa hapo ulipo je vyema vitakuwa vingi kuliko viovu jifanyie tathmini kabla ya kuja kufanyiwa tathmini safari ipo kama sio sasa basi baadaye iwe ni mzee iwe ni kijana iwe umelala au unatembea iwe ni kwa maradhi au kwa ajali utakwenda peke yako na kaburini utalazwa na wata, yatakuja kufika yenye kufika na mbele ya Allah utasimamishwa na utahukumiwa ukiwa peke yako ndiyo siku ya kiyama tutakuja kujuta na kulia tukilalamika hata haya pia yameandikwa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha hizi kitabu gani hichi leo mbele yangu akijaacha kidogo wala kikubwa isipokuwa imekiandika tutakuja kuyapigia kelele ngozi zetu kwa nini nyie mnatutolea ushahidi ngozi zitajibu amsakana Allahu alladhi antaka kulla shay ametusemeza sisi Allah ambaye ana uwezo wa kusemesha chochote ndio katupa nafasi tutaushahidi ushahidi juu ya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 وما قصدنا وما تسهلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم السلام